Jel to je kaj bilo ovo? Da, da, super. Ok. E, Emina. Emina, e, kaže nam nešto o projektu politika, obrazovnicu, ciklus o politici. Be. <laughs> Emina, e, kaže nam nešto o obrazovnom ciklusu, o politici za mlade korak dalje. Znači, koji je cilj, kakve aktivnosti, će se provoditi, koji su, koji rezultate očekujete? dakle, e, projekt pod nazivom Obrazovni program Politika za mlade korak dalje je projekt Mreže mladih Hrvatske koji je dakle u siječnju ove godine krenuo i usmjeren je prema razvoju sektora mladih i uključenju sektora mladih u e, Hrvatsku i europsku širu zajednicu aktivnosti koje se odnose na unapređenje politike za mlade i to putem metodologijskih, eh, edukacijskih načela i zapravo praktičnog rada. Eh, politika za mlade korak dalje ima za cilj eh, potaknuti relevantno učenje i relevantnu razmjenu iskustva između 15 sudionika koji dolaze iz različitih tipova organizacija mladih, što bi značilo udruga mladih i za mlade, savjeta mladih, vijeća mladih, različitih civilnih inicijativa, političkih pomladaka i tako dalje um, i e, na neki način teži se e, putem e, osnaživanja, informiranja, upućivanja, educiranja ovih mladih ljudi, multiplicirati određene sadržaje i vještine u organizaciji iz kojih oni dolaze, a potom i na lokalnu zajednicu, a sve u cilju unapređenja jednog šireg sustava stvaranja uvjeta i standarda za bolji život mladih u zemlji. Um, Politika za mlade korak dalje sastoji se od tri edukacijska modula. Prvi se odnosi na predstavljanje koncepta i učenje nacionalne politike za mlade i k tome lokalnih politika za mlade koje se dakle odnose i na e, tehnički razvoj tih politika, na strategijski pristup mladima i koji se odnose zapravo na e, tematske politike kada se to tiče najvećih problema na se, s kojima se mladi susreću poput nezaposlenosti ili loše kvalitete obrazovanja ili nedovoljno e, kvalitetnog slobodnog vremena. E, Drugi modul se odnosi na upoznavanje sa europskim konceptima i s tim u vezi sa izazovima koje Republika Hrvatska ima spram ulaska u Europsku uniju i to kada se baš tiče politike za mlade, odnosno standarda koje mladi uživaju negdje drugdje, a kod nas se još uvijek na tome treba raditi. I zadnji, odnosno treći modul sastoji se od procesnog treninga o zagovaranju, umrežavanju i suradnji organizacije mladih u Hrvatskoj i dakle nekako njihovom održivom komuniciranju i radu na jednoj zajedničkoj stvari koja se tiče unapređenja života mladih. Cijeli projekt završava istraživanjem e, u kojemu će se prezentirati komparativna analiza razvijenih standarda u Hrvatskoj i nekim zemljama Europske unije. Zbog čega je ovaj projekt pokrenut? Koja je bila potreba? Pa Mreža mladih Hrvatske od 2002. godine radi jako puno u sektoru mladih i prisutna je u brojnim gradovima, županijama, općinama, dakle u brojnim središtima u kojima se susreće sa brojnim mladima koji dolaze iz šire skupine mladih ili iz organiziranih mladih, dakle iz sektora mladih. mi smo vrlo rano zaključili, odmah nakon osnivanja, da je politika za mlade pojam i proces o kojemu treba učiti, u koji se treba uključivati i u kojemu treba stvarati standarde i načela transparentnosti i suradnje sa vlastima i u tom smislu nam je jako važno educirati što više mladih ljudi upravo o tome. Čini nam se da mladi mogu ostvariti najveći utjecaj u lokalnim zajednicama u kojima dolaze i da mladi kao naprosto resurs društvenog razvoja mogu doprinijeti brojnim pozitivnim društvenim procesima koji u njihovim zajednicama mogu zaživjeti. U tom smislu svake godine organiziramo uh, neku vrstu edukacijskog programa u kojemu pokušavamo jedan manji broj mladih dovoljno educirati i osnažiti da oni multipliciraju sadržaj i vještine u svojim zajednicama. Nikola, na koji način e, ste izabrali sudionike ovog e, obrazovnog ciklusa, ovog treninga? E, sudionike ovog obrazovnog ciklusa izabrali smo, izabrali smo putem javnog poziva, javnog iskaza interesa i sukladno dakle ujednačenom profilu Eh, ljudi koji dolaze iz različitih tipova organizacija kao što je Mina ranije eh, spominjala, vodilo se pažnje, da, eh, vodilo se pozornosti da kako o spolnoj ujednačenosti polaznika, to je polaznica, te isto tako o regionalnoj, regionalnoj ujednačenoj zastupljenosti. također dosta se vodilo računa o tome da se dobije e, diverzificiran Eh, ili raznolik eh, eh, heterogen, heterogena grupacija ljudi koji sa svojim znanjima i vještinama mogu djelovati isto tako proaktivno u kreiranju nekih stvari koje će proizaći nekih dokumenata, nekih javno zagovaračkih inicijativa koje će proizaći iz ovoga, iz ovoga projekta i koji nam isto tako mogu dati jednu dodatnu vrijednost tijekom samih obrazovnih procesa. Ko su predavači ovih e, modula? Pa predavači na ovim modulima e, su, e, dakle, na prv, e, predavači na prvom modulu bili su treneri iz mreže mladih Hrvatske, Eh, jer smatramo da eh, mreža mladih eh, posjeduje najznačajniju ekspertizu na, području nacionalne, regionalne i lokalnih, regionalnih i lokalnih politika za mlade, jer je od 2002. još vrlo aktivno uključena u izgradnju institucionalnog okvira i, ima i posjedujemo dosta jako organizacijsko pamćenje u smislu, u smislu dakle procesa koji su se tu događali. E, e, e, iz drugoga, voditelji drugog treninga bili su iskusni treneri iz, iz Vijeća Europe, znači Aleksandar, kolega Aleksandar Jovanović koji je vrlo aktivno bio uključen u odlučivačke strukture Vijeća Europe koje je politiku za mlade na europskoj razini drži jednim od prioriteta i e, e, kolega Ante Martić, dugogodišnji e, stručni suradnik, takozvani policy officer u Europskom forumu mladih, e, paneuropskoj najvećoj organizaciji mladih koja okuplja 99 e, organizacija e, e, mladih iz cijele Europe, neovisno da li se radi o, o nacionalnim krovnim organizacijama, da li se radi o pomlacima političkih stranaka ili međunarodnim nevladinim organizacijama. Takva dva trenera mislim da su donijela jedan značajan uvid i otvorili brojne mogućnosti sudionicima kako povezivati europsku razinu sa, eh, sa eh, nacionalnom, lokalnom i regionalnom razinom. Treći e, e, voditelj trećeg treninga bit će kolega e, Andrija Vranić, iskusni, iskusni trener Centra za mirovne studije, isto tako konzultant koji će, koji će predstaviti unutar, tog, unutar procesnog treninga čitav niz instrumenata koji stoje na raspolaganju svim onim mladim koji žele zagovarati neka nova rješenja u svojim zajednicama i koji žele, poboljšavati, poboljšavati položaj mladih, ali isto tako i unapređivati život u svojoj zajednici. Kako su zadatke sudionici i sudionice obrazovnog ciklusa, to jest prvog i drugog modula, kako su oni zadatke imali za izvršavati tokom modula i da li su morali nešto raditi nakon ovaj, završetka modula? Pa e, moramo reći e, da, su prva dva modula bila izuzetno zahtjevna jer su, jer su obuhvaćala isto tako i e, čitav niz teorijskih prezentacija i, i sadržaja koje su koje su sudionici morali, eh, eh, koje su sudionici dakle upijali da, da, da tako kažemo tijekom samoga procesa, ali odmah nakon toga morali, eh, morali upotrijebiti u nekim praktičnim radovima. Primjerice sudionici, sudionici sudionice su imali za zadatak na prvome modulu dati inpute za, za izradu kasnijeg position paper ili pozicijskog dokumenta o odnosu lokalnih i regionalnih regionalnih e, jedinica vlasti i, e, e, i organizacija mladih, znači o načinu kako bi, kako bi trebalo težiti njihovoj, njihovoj idealnoj suradnji. Između dva modula oni su intenzivno radili na uređivanju spomenutoga dokumenta uz, uz pomoć nas iz mreže koji smo zaduženi za ovaj projekt na koncu taj, eh, taj pozicijski dokument je pozicijski dokument je bio predstavljen kao, eh, kao eh, dokument mreže mladih Hrvatske što je jedna iznimno važna stvar da smo mi kroz jedan vrlo participativan proces došli od samih mladih koji posjeduju određenu ekspertizu i imaju neku razinu reprezentativnosti u ovom slučaju izradili, izradili jedan takav značajan dokument koji će nam koristiti u daljnjem javnom zagovaranju također e, tijekom, e, e, tijekom drugoga modula oni su bili upoznati sa čitavim nizom različitih modela na koji se u različitim državama politika za mlade prakticira, e, upoznali su se sa ključnim akterima na europskoj razini, a onda su u praktičnim radovima imali zadatak e, znači e, sažeti za, za pojedine od tih aktera najznačajnije karakteristike i mogućnosti koje, oni, koje im oni pružaju na nacionalnoj lokalnoj razini. Također, jedan vrlo važan zadatak koji su imali unutar toga je jedno mini akcijsko istraživanje gdje su unutar svojih e, e, lokalnih i regionalnih zajednica, to je gradova, općina ili županija, morali istražiti i, dati nam feedback o, e, ili povrat, povratnu informaciju o stanju institucionalnog okvira politike za mlade i eventualnim prijedlozima kako, kako se stvar može unapređivati i to je bila vrlo korisna stvar jer povećava našu bazu podataka o, o tim stvarima jer mreža, iako jeste velika mreža, ne može ipak biti posvuda. Emi, Emina, molim te, ovaj, kaži nam šta je to position paper ili pozicijski dokument mreže mladih Hrvatske u suradnji e, jedinica lokalne uprave i samouprave sa organizacijama mladih? Opozicijski dokument Mreže Mladih Hrvatske je vrlo e, zapravo jednostavno izraženo mišljenje Mreže Mladih Hrvatske o određenom problemu ili određenoj društvenoj situaciji u kojoj želimo vidjeti određeni napredak. Ovaj position paper tiče se dakle suradnje javnog i civilnog sektora, odnosno e, našeg stava da lokalne vlasti u svakom slučaju trebaju surađivati s organizacijama mladih i obratno kako bi se životne okolnosti za mlade unaprijedile u ovoj zemlji. Eh, mi smo zapravo u tom position paperu vrlo eh, jasno rekli koji su neki temeljni standardi ili načela koja želimo zapravo da se na neki način ispoštuju eh, kada govorimo o hrvatskoj politici za mlade i to su zapravo vrlo jednostavno načela suradnje, odnosno partnerstva, transparentnosti, koherentnosti javnih politika i slično. Što će se dalje sad raditi s tim pozicijskom dokumentom, Emina? Pozicijski dokument je tu da on, da on izrazi naše mišljenje. Ono što on ne definira jesu sljedeći koraci. On je zapravo jedna vrsta našeg načela ili standarda koje želimo prezentirati u javnosti, želimo uputiti kako su to upravo stvari za koje se mi trebamo zalagati. On za svakog od nas, za svaku organizaciju mladih znači možda nešto drugo, ali ono što je jako bitno je da mi poštujemo upravo ta načela, upravo vrijednosti na kojima smo izradili ovaj position paper. Mreža mladih Hrvatske će iz ovog position papera izraditi možda konačno policy paper, odnosno nešto što će definirati naše direktne korake u razvoju ove teme. Na koji način ga mladi mogu koristiti i gdje mogu oni uopće doći do tog dokumenta, kako mogu vidjeti taj dokument i pročitati šta piše u njemu? Mladi i organizacije mladih ovaj dokument mogu vidjeti na internet stranici Mreže mladih Hrvatske, ali i na internet stranicama organizacija E, koje su upravo kandidirale svoje polaznike ovoga modula. Isto tako se ovaj position paper, odnosno pozicijski dokument može naći i u brojnim medijima, dakle na elektronskim portalima s obzirom da su mediji popratili ovu stvar dakle prezentiranje pozicijskog dokumenta e, relativno dobro. Um, organizacije mladih itekako mogu koristiti ovaj pozicijski dokument i on je zapravo nastao da prezentira neki temeljni minimalni standard oko kojeg mi želimo imati suglasnost sa lokalnim vlastima. Dakle, sve organizacije mladih slobodno neka isprintaju ovaj pozicijski dokument, neka ga prezentiraju svojim lokalnim vlastima, neka traže da lokalne vlasti ih e, uzimaju ozbiljno, neka traže konstantnu suradnju i transparentne procedure, neka traže e, javnost tih politika koje, e, koje donose vlasti i zapravo neka traže e, održivu politiku za mlade. I to je ono što ovaj pozicijski dokument najbolje upućuje. Znači, pozicijski dokument moraju poštovati i mladi, a i oni koji su na vlasti. Tako je. E, Nikola, molim te, za kraj znamo da ćete na, e, na zadnjem modulu održati okrugli stol, pa jedan sa, sa lokalnim vlastima, onda molim te, ono, objasni nam e, kakav je to uopće okrugli stol i gdje će se on održati. Znači, okrugli stol će se održati tijekom zadnjega dana Mm, e, još, još je dakako e, program, program tog trećeg modula još nije sasvim definiran, ali sasvim sigurno da će se, e, za sada je plan da će se održati zadnjega dana tog trećeg modula koji će, koji će biti od prvoga do trećega desetoga u Zadru. Ehm, e, ideja, tog okruglog stola je da sami mladi, to jest sudionici ovog obrazovnog, e, obrazovnog ciklusa, e, predstave spomenuti position paper i da isto tako predstave svoja akcijska istraživanja kao bazu za javno zagovaranje i kao primjere dobre, loše prakse nečega što, ili loše prakse nečega što treba zagovarati ili nečega što treba izbjegati izbjegavati. Uh, kao, uh, kao sudionici svakako uh, će biti pozvani predstavnici medija, svakako će biti pozvani predstavnici dakle lokalnih vlasti, znači grada Zadra iz županije i nekih okolnih, okolnih dakle, gradova, svakako da će na taj modul biti, to jest na taj okrugli stol biti dobrodošli svi oni kojima, koji su zainteresirani za razvoj lokalnih politika za mlade i koji vjeruju da, eh, da eh, znanje koje je proizašlo iz ovakvoga procesa im može biti korisno za daljnje javno zagovaranje i napređivanje položaja mladih u svojim zajednicama. Dobro, Nikola, ovaj, znači evo za kraj, kakav je cilj tog okruglog stola i koji su očekivani rezultati? Eh, očekivani rezultati su eh, eh, u svakome slučaju da svi uključeni akteri iz javnog sektora, to jest predstavnici vlasti i lokalnih i regionalnih samouprava budu informirani i da budu da budu budu e, jednostavno e, skloni e, saslušati, uključiti mlade i senzibilizirati se za njihove, za njihove potrebe. I ono što je jako bitno da, da shvate da dvije osnovne stvari, da je dvosmjerna komunikacija izuzetno važna u razvoju ovakvoga, ovakve specifične javne politike i što je drugo jako bitno da prepoznaju to kao jednu javnu jako važnu stvar za, cijelu, za, za napredak cijele zajednice i e, da vide određeni politički kapital koji leži e, za one predstavnike javne vlasti koji prepoznaju ovo kao e, važno i prioritetno pitanje. Emina i Nikola, hvala vam lijepa. Hvala i vama i želimo vam puno sreće u radu u Puli. Hvala vam, pozdrav.